Serafine Hakizimana mu buhinga bw'ivyuma tubaramutse tubaye muri umwanya wo kubashikiriza ano makuru dutangurira ku ngingo nkuru nkuru zikurikira leonard nyangoma umukuru w'umugambwe cndd FTD yahagaritswe muri ayo mabanga yo kurongora uwo mugambwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umunyamabanga wa cndd avuga ko leonard nyangoma atagishoboye gutunganya neza uwo mugambwe ariko kubwiwe nawe ngo aracari umukuru w'uwo mugambwe cndd ahubwo akavuga ko abashikirije ivyo ari abashaka gushinga imigambwe bita nyakuri bamwe mu bashinga mateka barararwe ishinga n'umutekano w'abasirikare baronswa inyigisho muri santire komando y'igitega bakaba babishikirije kuri uyu wa kabiri Bamwe mu bashinga amateka basaba ko inama nshinga amateka igira ico ishikirije ku bijanye n'umutekano uvugwa muri centre commando y'Igitega higwa impinyanyuro z'inama nkenguza amateka ku nteguro y'ibwirizwa igenga abapolisi hari kuri uyu wa mbere abashinga amateka bahurikiye mu mugwi w'amaho ujejwe kwivuna umwansi n'umutekano bashaka kwishikira kwirabira ibihavugwa umukuru w'inama nshinga amateka akabasaba kubanza gutunganya urwandiko jean de dieu irakoze bamwe mu bashingamateka basaba ko inama nshingamateka yogira icyo ivuze ku makuru avugwa muri santire komando hakorerwa imyimenyerezo ku basirikare bo mu rwego rudasanzwe bita abakomando uwo mushingamateka ntatomora ibiri biberayo ariko asanzwe ari cegera cy'uwurongoye umugwi w'amaho ugejeje ibibazo byo kwivuna umwansi n'umutekano wabona ko ko arakamaramaza urwo rwego rutabikoze agasaba ko uwo mugwi woronsa uruhushya rwo kwishikirayo gaston sindimwo Eh, inshuro akenshi ni ijambo abari mu mugwi wa defanse kite baba badusabye ko twawushikiriza turabye ibiriko biravugwa muri centre d'inscription komando bifuza yuko amwe mu baronse uruhusha bakaja gukurikirana bakamwiriza ibyo ari byo kuko byaba eh, bimuteye kamaramaza inama nshingamateka tutagize icyo tubivugaho kuri ibyo umukuru w'inama nshingamateka daniel Geraz ndabirabe yishyura ko uwo mugwi wobanza gutunganya urwandiko rujyanye n'ibyo bivugwa honorable gasose muradukora ino note turabe ibyo bintu ibyo ari byo Ivyo vyashikirijwe mu gihe inama nshingamateka yari yashashe kuri uyu wa mbere yiga impinyanyuro z'inama nkenguzamateka ku bijyanye n'integuro y'ibwirizwa rigenga abakorera mu gipolisi cy'u Burundi. jean de irakoze tukumenyesha ko tutarashobora kuronka umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi wagire icyo ashikirije ku bijyanye n'abasirikare indwi amakuru ataremezwa avuga ko baherutse gusiga ubuzima mu mimenyerezo ya gisirikare iri kuberaho muri santire komando y'igitega umuyobozi wa kaminuza Burundi arahumuriza abarangije inyigisho za kaminuza mu ndinganizo ya baccalaureat batararonka impapuro z'umutsindo ko bazozihabwa kuva itariki cumi na zitanu ukwezi kwa ruhuma kuza professeur sanctus niragira afatira kuri ku nama iyo kaminuza iheruka kugiranira n'umushikiranganje ajije indero n'ubushakashatsi twaratoye turiyumvira turahanahana ibyiyumviro uko twokora kugira ngo hakogwe impapuro z'umutsindo nyinshi zishoboka mu mwanya muto n'izamaze kuboneka kugira zisinywe twaragize imigwi ngaha mu bisata byose bari hamwe twagize umugume ngaha ku mutanga uwundi mu kamenge ubundi kiriri ubundi mu irohero bariko baravyuzuza ni ukuvuga impapuro z'umutsindo zari zimaze gukorwa zari zisigaye ko komisiyo iziraba zitera ku mukono ibyo bizoba ah, mu minsi ya vuba gushyira ku itariki eh, cumi na zitanu z'ukwezi kwa kabiri izo diporome tuzoba twazikoze abategereza kuzisinya ko babikoze baziteye ko umukono hanyuma ah, tukazishikiriza ah, benezo kugira ngo bitaratarize ubu hano muri kaminuza hariho ibisata twaravye tukabona yuko imyaka itatu y'igice cya mbere c'amashuri ya kaminuza bakarareya kidakwiye hanyuma turongereza irabine abahinga babyize abasanzwe babigisha barashira ko umwaka wa kane aho no kubwira nk'igisata kijanye no kwigisha ivy'ubuhinga mu ba engineer tuyita FSC Faculté de Sciences de l'Ingénieur ibyo tubisanga kandi mu gisata kijejwe eh, kwigisha no kunonosora ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi nacyo nyine ibyo twarabonye ko bikwiye uno mwaka babitanguye abazoba bize itatu nabo bazoba bize ine bazosohokana urwo rupapuro bita bakaroraya ubu rero nta barasohoka bize iyo myaka ine ni ukuvuga n'ikibazo tuzobandanya twiga twigira hamwe n'abo ceka kizobandanya cigwa ku rwego rw'ubushikiranganji n'amakaminuza bizoba vyega mu gisata cy'indero nyene akanovera k'inyigisho ntikagishemeye cyane mu Burundi kuva inyigisho zitanguye gutangwa mu buryo bushasha bw'ishuri nshingiro ku bwa Olivier nkuru nziza runguye umugambi w'abadasigana bipona ivyo biva ku bintu byinshi harimo n'ubwinshi bw'abanyeshure mu masomero hagahamagarira leta kwitaho ikibazo c'indero kugira urwaruka ruri mu mashuri rukure ruciye ubwenge ariko ingorane iriho ko kari inyigisho nshasha leta ntiyiteguye neza ubwa mbere mu kwitegurira izo nyigisho kuko twarabonye ko zikeneye kubera ibikoresho byinshi cyo bita mu gifaransa materiel didactique twarabonye yuko byategerezwa gutegura abarimu mu kuntu bazokwigisha iyo nyigisho nshasha ariko kandi ibyanahuriranye nuko mu Burundi leta y'u Burundi yaretse ko ibibondo byacu byiga ku buntu akaba ariho n'igitigiri cyabanyeshuri benshi cyane mm mm-hmm. iyo nyigisho ukuntu itegerezwa kugenda igakurikirana ikaba ufise ibikoresho murabona yuko mu mashuri menshi usanga ata bitabo musanga atama biblioteke musanga atari amalaboratwari ahari ugasanga ako kanovera ukuntu iyo nyigisho yategerezwa kugenda ntibishoboka mu gihugu cy'u Burundi neza ivyo rero biravye muca dusanga ibibondo vyacu biriko biratera bisubira inyuma ikindi naco abana bariga ibintu vyinshi icarimwe igiswahili igifaransa icongereza ibintu vyose bakavyigira rimwe byari vyiza aho vyose tuvyiga mu ugasanga umwana yaravyize mugabo ntaco yashoboye gufata muri vyo murumva yuko hakiriho agahaze leta yaragerageje irabishiraho ariko ntiyari yateguye neza ngigenda iraraba kugenda yogenda irategura imitego iyo rero biri ko biraza mu gihugu biba bikenewe ko bagenda bitonda buke buke kugira ngo bagende barabikosora turonka abantu b'incabwenge turonka abantu mw'iyi myuga babizi akarorero ntushobora kumva umuntu yovuga ko ariko ariga bya bindi by'ubuhinga bwa informatike ishuri rigatanga urupapuro rw'umutsindo ugasanga ko iryo shuri nta nyabwonko bafise bigirako yiga ibyo bintu ku mutwe mu gitabo ngo iki kimeze ko umuntu atakibonye urumva yuko aba ari ingorane aha rero leta itegerezwa kucicarira kugira ngo iyo nyigisho ya y'akanovera yifuza bigende bifise ingingo mperekeza zituma tubishikago nayo ku bijyanye n'inyigisho nkarisha bwenge ziri ko zirategurwa kubigisha bamwe bamwe umugambi w'abadasiganuye ubona ko leta yoja inama n'ingingo n'abigisha ku bijyanye n'ikibazo gitegekanijwe kubigisha Olivier Nkurunziza harongoye uwo mugambi yakabona ko ibyo byotuma abigisha bagira ituze ariko kuva kera leta yategezwa kugenda inagura abarimu ikabona yuko izanye icigwa gishasha igomba ari ngombwa ngo abarimu babagirire rosikarage muri iyo cigwa ubu rero impungenge twumvise mu mugwi w'abarimu nuko bavuga bati bagomba kutubaza tutabanije gutahura neza imforo y'icyo kibazo mbega ni ukugira tuzomaramare mbega ni ukugira abazoca badukura mbega urumva haracariho kutumvikana neza ariko naho numvise uvugira indero ubushiranganji bw'indero yavuze yuko bifuza kugira ngo bamenye aho boshobora kuzobaha ubumenyi bukwiye kugira ngo bazokwigishe abarimu ibihumbi mirongo itatu turabona umuganga w'abadasigana tuvuga duti umuntu wese igikorwa cega abanza gitahura n'ubushikiranganje ndumva ko bifise yumvikana ariko abarimu nabo bakaba bafise ayo makenga biroroshe barumvikana umwe wese akabona inyungu y'icyo kintu ubundi akabona inyungu kuko ugiye kwigisha umuntu atabishaka nako kanovera ntazovyiga azovyiga atabishaka wigishije umuntu ku nguvu n'icyo ushaka gushikako ntuzogishikako nico gituma niyumvira ko leta n'amasendika bazotinda bakicara bagatora inyishu kuko twebwe icyo twifuza ni uko abarimu na leta barondera uburyo urugwaruka rwacu ruronka indero y'akanovera abarimu rero muganga ntibinyegeza nabo nyene inyuma y’ibyo ngo bavuge bati tuzohava tugira kuko mu vy'ubumenyi kwemera kwiki utagishoboye canke kiri gishoboye navyo nyene nibisanzwe ntawe umenya byose ariko icyoza gutera ingorane n'uwoza kuvuga ngo waronse diporome utayikwiye aho niho twahagarara isanganiro inama isumba ingimba mu gisata cya politike leonard nyangoma yahagaritswe ku runo wa kabiri ku burongozi bw'umugambwe se CNDD byatangajwe kuri wa kabiri n'umunyamabanga w'uwo mugambwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru jean claude basabose akavuga ko leonard nyangoma ko gutunganya neza ibikorwa by'umugambwe ari hanze y'igihugu akaba yamenyesheje ko gaspar koba umuvugizi muvugizi w'uwo mugambwe ko ari wazo bararongora uwo mugambwe by'imfata kibanza umugambwe CNDD uhejeje gutunganya impinduka mu burongozi bwawo muri iyo ntumbero umugambwe CNDD ucishinga komite y'ubutabazi iyo nayo ikaba ikifata ibintu mu minwe kugira ngo umugambwe ntugende akagirire imbere y'abanywanyi badatezura mu gukora ibishoboka byose kugira ngo umugambwe gumane ikibanza cawo ku rubuga rwa politike mu Burundi harafashwe rero ingingo yihuta nk'uko bikurikira ingingo nimero ubusa rimwe akarongo ahiritse ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yo kwa cumi n'umunani nzero ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishinga uburongozi kibanza. bw'umugambwe CNDD twihweje ibwizo shingiro rya Repubulika y'u Burundi ryo kuwa ndwi cumi n’umunani twihweje ibwirizwa rigenga imigambwe mu Burundi tubonye ko ibintu byariko birazama mu burongozi bw'umugambwe bwo ku isonga duhawe umuco biciye mu kiganiro ku bamenyesha makuru n'ibinyamakuru cyo kuwa 18 nzero umwaka na kabiri ishinze ko ingingo ya mbere uburongozi bw'umugambwe sendede ku isonga ryabwo burahinduwe bukaba busubiriwe na komite y'ubutabazi gushika ibintu bisubiye mu nzira y'amategeko ingingo ya kabiri kamarade honorable nyangoma leonard yari asanzwe arongoye umugambwe abaye mukuru w'umugambwe witeka ingingo ya gatatu kamarade gaspar kobako umuvugizi w'umugambwe arashinzwe kurongora by'ifatakibanza umugambwe cndd gushika hatunganijwe ikoraniro kaminuza ridasanzwe rizoshiraho inzego nshasha hisunzwe amategeko ingingo gira kane ibiro bya komite y'ubutabazi bishinzwe gutegura ikoraniro kaminuza ridasanzwe mu kiringo cy'amezi atatu ishyiraho inzego nshasha hisunze amategeko y'umugambwe zendede kuri ibyo rero leonard nyangoma ntihatebye kugira icyo ashikirije akaba yabwiye radiyo isanganiro ko ari we akiramutswa umugambwe cndd akavuga ko avuga ko bamukuye ko ku burongozi bashaka gushinga umugambwe cndd nyakuri mu makete eh, yuguruye babagiriza itunganywa ribi ry'umugambwe kandi muwurongoye muri no hanze aho ho muhavuga ku iki nta kiburije ko ndawurongoye nyine mbandanya ndawurongora noneho n'ubuhinga bugezwe ko burabyorosha muri ibi bihe noneho kandi hariho ngaho niyo ntari hafi ntarose umwanya hariho abaca nk'icyegera cy'umunyabanga mukuru w'umugambwe ari ngaho aratunganya amanama aragirisha amanama ibikorwa by'umugambwe bikabandanya abo b'abagumutsi baje kubabwira yuko bagize ibi n'ibi bahagaritse uko siko bigenda nimba ari guhagarika umukuru w'umugambwe cyangwa guhagarika uwo ari we wese birafise inzira bifata inzira hariho wasumvye ubuhinga bwo gutunganya neza umugambwe ngaba naragiye n'abafatikaje n'abandi no gushinga imigambwe nk'umugambwe Frodebu hanyuma mu nyuma dushinga CNDD n'abandi wumva je byoshobora kunanira gutunganya ibikorwa by'umugambwe gute ibikorwa by'umugambwe birabandanya ubu ntabuze icyo bashaka umugambwe CNDD rero ukaba bashinzwe muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe na kane urongowe n'uwo nyene Leonard Nyangoma wava uca ushiraho n'umuhari wa gisirikare ariko mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani uwo muhari waciye wicamo imirwi havuka CNDD FDD umuhari CNDD rero ukaba wateye umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo n'umunani unatera umukono ku masezerano y'arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri uwo muhari ukaba wasubiye kwemeregwa kuba umugambwe muri nzero umwaka wa bibiri na gatanu witaba n'amatora y'ico gihe urongowe na Leonard Nyangoma ukaba wari ufise abashinga amateka bane n'abakenguza amateka batatu buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu akabonge ni indwara ifatira mu mutwe igahungabanya amagara yo mu mutwe constance inabazezwa yize iby'inyifato n'imibano asigura ko iyo ndwara ishobora gutegwa n'ibintu byinshi nk'intambara umuntu yabayemo cyangwa bikava ku ruhererekane rwo mu muryango ornera muco ingwara y'akabonge ngo ni ingwara ifatira mu mutwe ikava ku bintu byinshi nk'uruhererekane rwo mu muryango cyangwa iby'umuntu yabayemwo canke abamwo ho kubura amafaranga yo kubaho constance inabadezwa yize iby'inyifato n'imibano asigura ko ibiranga iyo ndwara ari byinshi nko guhinduka k'umuntu mu nyifato yiwe akagaragaza umubabaro udasanzwe usanga ari umuntu afite ibyiyumviro birangwa no kubona ko ibintu byose ari bibi ntihagire iciza kibaho imigambi yiwe akamenya yuko atakintu ciza kirimwo gutyo ntabona igituma canke akamaro ko kubaho niwa muntu rero afite umwiheburo umuntu adafite um, atabona akamaro ko kubaho ntiwona uti tugenda aha biguma bimukurikirana haciye hose ufise ingwara y'akabunge ngo arageraho aba ataco yitayeho nk'umubyeyi ugasanga ntacitayeho n'abana biwe araniyagiriza akavuga ati jewe ngira ngo ni jewe nakoze ibi rimwe rimwe hari aho byanka nuko afungura hariho n'abashikaho bifuza no gupfa akabona yuko ubuzima ataco bumaze umuntu amaze kugera aho yifuza gupfa murumva yuko atokwitaho no gufungura canke kutunganya neza umubiri wiwe ari umubyeyi ugasanga ntacitaho n'indero y'abana biwe ntacitaho no kubafungurira aragira n'agahinda kenshi kakibonekeza no mu maso canke mu mibereho yiwe akumva yuko n'umuryango umengo ko umuryango umenguramwanka rero kenshi mu kabonge hari aho usanga umuntu yaryamye yifutse neza no mu maso mugabo ugasanga ahubwo yamara maso mugabo arinyegeza akabonge rero ngo kakaba kari mu mice itandukanye abahinga ngo bamenye ubwoko bw'akabonge bivanye n'ibyo umuntu nk'abamwo tuzomenya tuti umuntu afise akabonge aka bivanye n'ibihe yabayemo dufate nk'izi ntambara ziba mu Burundi umuntu agatakaza abiwe hanyuma hakaba n'ubundi bwoko bw'akabonge bufatiye ku bintu biba byabaye nk'akarorero umuntu yatakaje akazi kubera ubuzima burahagaze twavuga tuti ni nk'akabonge koba kagereranye hariho nk'akandi kabonge nko mu bihugu bya buraya muratsi ko hariho ihindagurika ry'ibihe akabonge kavuye ku kuntu byanse ko yakira ibyo bihe bindi byahindutse rero aho dutahure yuko umuntu atagaragaza ibimenyetso cyo kimwe n'ubundi ni ukuvuga ngo turashobora kuba mu bihe bimwe twese jewe bikankora ko rwose mugabo ubundi ntahinduke muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira Constance n'abadezwa yize iby'inyifato n'imibano azotanga impanuro anasigure n'ingene bafasha umuntu afite indwara y'akabonge Onela muco kabarero ari no kuri yo bucana yandi yamagara y'abantu yariko ituyagira kubijanye n'ingwara yakabonge duce turangiriza ano makuru ku isaha 6:46 dushimire abafasha kanya ko gudukurikira nshimire na Serafine yari mu mbwa bw'ivyuma tubifurize kubandanya mukurikira n'ibindi biganiro bya radio isanganiro Oba niyo nkuru